Goiz gure gomita, donaza hartara, Filip Maite, egunon? Egunon. Filip Maite, zautzen zaitugu, irakaslea. Larjante e, eh, ikastetxeko zuzendari azken amabi urte hauetan, ez da amairugaren urterek izanen. Hala, errandu zu, ziko zinula kargoa, bon, eh, lehenik e, zergatik. Ebe hala, dula hilabitezun eh, joan den udazkenian, Hala, piskat, bon, petxanketan ari nintzen, uh, azken bi, bi urte honetan, uh, zendako beste, ezer, beste zerbait egitea, bat dituto oraino amak urte eh, lan egiteko, erretreta izan intzin, eta hala, biziki kontent niz, eta nintzen uh, larjanten uh, nire ofizioan, nire karguan, eta mm, ari nintzen pentsatzen, bon, eh, segitzea egan nahi du uh, eh, eh, luzia izaiten alda, bai netako, bai bestendako, eta ala, ala, asmatu nuen beste zerbait egiterat, eta ala. <laughs> Zure gero aipatu baino lehen, ama urte horiek aipatuko ditugu Filip Maite, larjanten, Bo, ama bi urtez, zuretzat sek eman dauzu placer gehien, eta nun izan da, nun izan dira zeltasuna handienak. Ba, izaitasunak izan dira gerraiteko eh, eh, gaurko egunetan uh, administratiboki uh, zinez pizua da gure, gure lana, baditugu uh, uh, dira les enjonzion, eh, estatutik edo ministrotik etortzen direnak eta hori aski aski pisoa zen guenetako, ala, enkesta hainitz, prozedura hainitz, bai sekuritate mailan, bai uh, bai, edo bai zoin gaietan, bera, eta piskat nahi nuen, piskat askatasun gehiago uh, berriz, uh, berriz e, hori uh, utziz, ala. gero zaitasunak ere izan dira, ba, COVID-a zinez pisoa izan da, eta hoartzen da ere, uh, gazteetan eh, bereziki la, eh, la sante mental egiazko eh, gai bat bilakatu da gure eskoletan ara, eta bon landu dugu hori me gira oraino eta Eh, bala, destinazio berri bat da gure gure eskolenda, eskolendako edo eh, zoen eskolendako eh, la, nola, nola nola izan eta nola lan egin gaurko gazteriarekin jakinez bala, la, sante mantal piskata aski uh, eskolako problema ba, badugu hala Ara, netako bizaitasun handienak zoin, zoin dira. Bai, identifikatuak dira arrazoinak edo nundik eldu diren bai, eh, ba, arazo mental ba, horiek? ba, eh? eh bon, eh, badira eh, COVID-a, eh, pixkat eh, lotura soziala moztu du, ala, eta gazte zonbait dako uh, fragila goentzat pixkat hori aski, aski gogorra izan da. gero ere, um, nire ustez ere presione hainitz zertzen da gaztetan, bera behar duzua txurutoki orientuzio batukan, jakinez mundua ez da hain egresa, eta zonbait dako ere hori uh, pizua da. eta ere, uste dut uh, sare sozialetan agertzen diren modelo zonbaitzu, eh, pixkat uh, beldurgarriak dira uh, zat, nola idefendikatu behar da ongi zaiteko eta batzuendako dako, pixkat lotzen dira horietan, nire ustez, eh, iruzpalau gauz horiek pixkat haurtzen dute eh, gazte Mm. Euskararen gaia, zuri ikastetxean, zenta aukak joiten dira, hiru urtetik, zenbat urte arte, lak janten? Ba, gu hiru urtetik uh, goi urterat, ara, uh, ba dugu, bon, le, uh, ama eskola, eskola eta kolegio liseoa eta goi mailako ikasketak, e, eta Baxelora. Ebe, uh, azken urte honetan, ebe, uh, edibitasuna aski garatoa izan da, orain, orain den mailatik, um, Uh, ah, irugarren edat, gero ez mementuko atzelizioan ez dugu horreino, eta elduden sartzean, eta kiskas egen nire azken ekintza izan, izan da, uh, ah, imertsua idikiko da uh, ama eskolan, uh, jakinez bai honako pribatuko eskola bakarra girela, uh, eh, bai elibit, elibitasun sarian eta orain bai imersio sailan, eh, jakinez bon, eta publikoko eskolak uh, jadanik proposatzen dute olako eh, olako proposamenak dute dituzte eta ba, ara, gure lana egin dugu ari gira eginen Euskara sartzeko uh, bai honako eskola, eskola batean. Hala. Horotarat, mila eta bosteun ikasle, eta murgiltzean bai. ama, ama eskolan zenbat izanen dira? Uh, bai, beraz, murgiltzean uh, lehen petit sekzion delako, uh, lehen mailako gela bat, eh, nahi uh, uh, ikasle uh, pasa, eta elebidun xarian uh, oraindik uh, gutxi gora bera bai, berreun eta berrogoi ikasle uh, lehen mailatik kolegiorat. Zure geroa ere e, irailetik edo buruiletik goiti, partekatuko da bi egin beharren artean? Hala, bon, beraz, bon, ba, lehenik, eh, bon, ba, nahi nuen utzi, hori eh, nire lehen lehen eh, deliberoa izan zen eh, ustea zuzendari, zuzendaritza, jakin gabe zer egin, uh, eh, da jakinez erakaskuntza posibilitate bat zela, eta ba, askifite ginda proposamen bat, uh, jakinez uh, larjante parte hartzen du sare batean, hemen xerodek montatu muntatu dute gure, gure eskola, uh, delako kongregazioa, eta beraz segituko naiz Ursulin eh, eh, entzat, baina Frantzia mailan, baita ere Belgikan, pixkat uh, eh, bat ditugu uh, uh, ogoita mar etxe, gana idu bai eskolak, bai zahar bai uh, uh, inbaldituen dako etxe zonbaitzu, bai Frantzian, bai Belgikan, eta nire rola izanen da, sare hori animatzea, uh, gaiak lantzea, pixkat sensua txikitzea, jakinez xerorak uh, eh, ez dira hain numeran eta, eta pixkanaka, pixkanaka xerorek eh, gutio badira, eta alere nahi dute haien proiektuak, eta nire ustez proiektu aski modernoa dela, haien eh, uh, proiektu pixkat atxikitzea eta, eta garatzea, ara, eta nire jola hortan izanen da, eta bigarren miso bat, eta nire nuen atxulutoki Euskal herrian zerbait egin, eta xerorak bai, bai ez datu dute uh, wala, lagoden bat libratzea uh, ataria elkartearen dako, beraz ataria elkartea sortu da duela iru urte, gure, um, gure helburua da nola, nola herria aurkeztu, bai, aurkeztu uh, uh, formakuntzetan edo animazioetan ongi hemen ongi edo hobeki bizitzeko uh, erran nahi du formakuntzak uh, buruz, bai historia, bai kultura, bai ekonomia, bai sozial eta ingurumen, ingurumeneko gaiak, edo zain publikoaren zati zaiten aldira, bai enpresak, bai Eh, irakasleak edo, edo zain biztan eh, Eta eh, azken hilabete honetan trebatu ditugu uh, formakuntza zonbaitzu, eh, piskat uh, ubetzeko gure, gure proposamenak, eta eldu den txartzean bat ditugu uh, galdera galdira eta behar ginuen denbora gehiago eman elkarteari, eta uh, hortan sartuko niz beraz uh, buru hilatik. Transmisioa, eh? importanta da zure bai, zara. Eh? Transmisioa, bila, bi, eh? bi, bi proiektuetan transmisioa eh, dira, di, eh, di, di, di, di, nausitzen da. Bai. Ala, Filip, maite? Ala, bez, iragana oraina eta geroa, uh, nunduzun, Hala. oraina, oraindik, lagzanten, elgehizketa egiten dugunean. Noiz, noiz arte xuxen? Ebe, uh, ofizialki uh, agorilaren uh, oitamekan bukatzen da nire kontratua baina bon, uh, uh, zuzendari berria ginen da uh, agorilaren ogoietatik, uh, edo uh, egun unetan, eta tokia utziko dut, berari, jakinez laguntza emanen dut azken, azken uh, eguna uh, ongi prestatzeko, eta ofizialki edo fisikoki uh, ustailaren oita utziko dut, nire, nire buregoa eta, eta etxe eder begunik, ara. Filipe Maite, miresker. Miresker zuri, bai.